Ej, what it do? Mirë se vini në albumin Edz... Edz... Edz Tape Vol 2. Ha? Mirë se vini në albumin X-Tape Volume 2. S'po thom që ka m'ju pëlqy secila kong, po nëse veç një nuk ju pëlqen e mys vetën. I'm serious, motherfucker, I need those views, bro, that's how I feed my kids. Let's go!